ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro serafina yakizimana ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru tubashikiriza kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga yiswe vert mu gifaransa ni ishami rya onirije ry'uburimyi ritegekanya kuzofashisha uburundi mu guhangana n'ibiza n'isibe muri iyo migambi hakaba harimo no kwigisha abarundi guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe abanyagihugu begeranirijwe muri site ya sobere nabo ngo barageramiwe n'indwara ya malaria ikibabaza gusumba ngo nuko n'imisegeteri iherutse gutangwa bo batashikiriwe murabyumva muri ano makuru muri umonge naho buramatari yarayafashe ingingo yo guhagarika kugurisha inyama z'ingurube dasubiye kubaramutsa abateshejwe izabo n’imyuzurira baba muri site Sober iri muri zone Maramvya ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bataronse imisegetera mu isekeza ryo kuyitanga riherutse basaba ko nabo boyironswa basigura ko yazanywe ikanatangirwa muri icyo kibanza yaheze badashikiriwe ciza Emmanuel mukuru w'iyo site aremeza ko bamwe muri abanyagihugu bataronse imisegetera akavuga kandi ko ikenewe muri bino bihe abagwara malaria baguma biyongera muri iyo site n'inkuru tubaza Omer Nduwayo nk'ubu ubuvura bwaguye imibuni myinshi indwara iriboneketse ya malariya abo banyagihugu bavuga ko site sobere yabaye ihuriro ritangirwamo iyo misegetera abatanguye kuyironka ngo babaye abasanzwe bataba muri iyo site bivugwa ko abari muri site bazoherezwa ko bakibaza ko aricyo gituma batashikiriwe ikibazo cy'imisegitera kirateye ikibazo ngaha muri site ntiyaronse bose yaciye ihera bari bamaze guheza nk'abantu bakeya kubera yaje ari mike abo muri site baca barabura kuko batanguye abo hanze dusaba kugira ababuze batashikiriwe kuko ni benshi baronka imisegetera abaronse iyo misegetera bavuga ko hari abaronse iyikwiye n'abandi baronse idakwiye nararose imisegetera ihuriranye nk'uko banditse umuryango ufise imisegetera itatu kuko ndi kumwe n'abana banje turi batandatu mu nzu ndibaza ko narose imisegeteri ikwiriye kuko bayimpaye ubwa mbere bagitangura kuyitanga bagitangura bahereza imisegetera myinshi twebwe twese turi icumi baduhaye imisegeteri ibiri ngo kubera yahetse dusaba batwongere imisegetera kugira ngo abakobwa baronke imisegetera yabo n'abahungu baronke imisegetera yabo Emmanuel Ciza arongoye site Soberi aremeza ko hari abaronse n'abataronse agahamagarira ababijejwe ahereye ku bushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu gutunganiriza bataronse kubera ko bahereye kuba binyuma ya site ntibashoboye kuronka bose rero ingaruka ntiyobura cyane cyane rero bino bihe abene gihugu barara amahema yamaze guhera uca usanga ingwara iguma yibonekeza ya malariya ahubwo tukaba dusaba yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu koca kudufashisha iyo ni imisegetero kugira ngo abene gihugu bose bo muri site bose bashoboye kuronka imisegetero site sobere yakoranirijwemo abateshejwe izabo n'imyuzurira iharugwamo imiryango yababa igihumbi n'amajana atanu igizwe n'abantu barenga barenga ibihumbi bitanu Rakoze Omer Nduwayo mu kiganiro c'abavugizi b'inzego ku munsi wa gatano windwi heze mu ntara ya Kayanza muganga Chloe Ndayikunda avugira ubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamenyesha ko hariko hegeranywe imisegetera yasigaye aho yatangiwe mu ntara zose kugira ihabwe abatashikiriwe mu isekeza ryo kuyitanga icyo namenyesha bene ni uko iri sikeza ryo gutanga imisegetera ryagenze neza cyane turabiye no ku myaka iheze iyo uri ko uratunganya igikorwa kiraba igihugu cyose nk'icyo mu gihugu cyose niho burakanenge ari nacyo gituma igihe twatanga imisegetera twarongeye kw'ikiringo kuko hariho abatari bashoboye kuronka iyo misegetera kandi nabamenyesha yuko imisegetera ihari kuko iyo twatanze ruguru ntibaragerageza kuyegeranya kugira ngo tubone by'ukuri imisegetera yasigaye kuko hariho abasagurije n'abandi batasagukije kubera babuze amakuru harabandanya kwigisha abarundi guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ni kimwe mu migambi ishami rya ONU rijeje uburimyi rifadikanije n'ubushikiranganji bujeje uburimyi bizoshira mu ngiro hakoreshejwe uburyo bw'amafaranga yiswe Fond Vert mu rurimi rw'igifaransa FAO itegekanya gufashisha Burundi mu guhangana n'ibiza n'isibe bikaba byashikirijwe mu nyigisho kubajejwe ibidukikije n'uburimyi kuri uyu wa gatatu na ndabirorere Salvatore hajeje gukingira ibidukikije mu buserukizi bwa FAO mu Burundi turazi yuko hari imigambi myinshi bitabo byinshi byanditswe hirya no hino birimo imigambi umugabo rero tuzoja hamwe turabe ibyo bitabo byose ayo mapolitike yose ari hamwe turabe imigambi nyamukuru ijyanywe no kurwanya ukononekara kw'isi n'ibihindagurika ry'ibihe tubishyire hamwe igihugu gice kirungika kuri ubwo rwego rujeje gutanga ubwo buryo duti ngiki intumbero za mbere ngenderwa ko igihugu cifuza ko byitserwa kuja mu ngiro icyo nico iyo niyo migambi mikuru tuzokora hanyuma ibindi navyo nuko mu kwigisha bene gihugu tuzotegura uburyo kugira ngo abenegihugu dushobore kubigisha neza kugira ngo igihe bazoba ariko barategura imigambi eh, bategura umugambi utuma eh, ushobora kugwanya isi inkukura itituka ryayo hanyuma no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ibyo nibyo niyo ntumbero nyamukuru uwo mugambi uje wisunga ahandi naho tubaze kugira nibyo hariho amaporoje imigambi mito igihugu cemeye gushira imbere izoba yakompanyije ico gitabo kizokwandikwa kirimo imigambi y'igihugu izogenda igiherekeje kugira ngo natwe uburundi buronke uburyo kugira ngo bushobore kwiteza imbere mu gukingira ibidukikije co kimwe n'ibindi bihugu ku isi hewe washitse aha ni ku Saa zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya rumonga h'ingurube mirongo ibiri na zitanu arizo zaharurwa ko zapfuye zishwe n'indwara itaramenyekana mu bice bimwe bimwe by'iyo ntara kuri wa gatatu mu kurindira ko iyo ndwara imenyekane gatuzwa Consolation nitunga buramatari w'intara akaba yafashe ingingo yo guhagarika kwihereza no gutembereza ivyo bitungwa n'inkuru tubaza Jean Pierre Misako iyo ndwara ifata ingurube zishyuha zikajugumira ntizirye zikaguma zirondera aho zinyegeza umutwe bikarangira zipfuye mu kiringo kidashika n'iminsi ibiri yatanguye kubonekeza ku mutumba wa gahinda muri komine burambi y'intara ya rumonge kuri uyu wa mbere ahapfuye ziharugwa kuri zine nk'uko amakuru ava mu biro by'intara bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu rumonga bivuga ayo makuru nyene avuga ko ku mutumba wa mibanda wa komine rumonge hamenyekanye ko hapfuye izishika cumi na zibiri nayo mu nyagasaka muri komine rumonge nyene hamenye hamenyekana izicika cyenda ko zari zimaze kwicwa n'iyo ndwara kuri uyu wa gatatu nicyo cyatumye konsorateri nitungabura amatari w'intara y'umonge aca asohora ingingo mu ntumbero yo guhagarika irandagata y'iyo ndwara gushika bitaramenyekana nazo ni guhagarika kubaga ingurube kugeza iyo ndwara izimanganye guhagarika uruja n'uruza rw'ingurube haba hagati y'imitumba haba hagati y'amakomine uwarongoye intara ya rumonge asaba abajejwe umutekano n'abajejwe igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu rumonge gufasha kubahiriza izo ngingo amakuru ava mu biro by'intara bijejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu rumonge avuga ko bamwe mu bahinga bajejwe gupima indwara z'ibitungwa bari barungiswe mu ntara ya Bururi ahavugwa mwe niyo ndwara nyene baciye basigara mu rumonge bakaba baramanukanye bujumbura kuri uyu wa kabiri amaraso ngo bapime iyo ndwara iyo ari yo Jean Pierre Misago mu rumonge Radio Isanganiro urakoze misago tuve mu rumonge tuje mu ntara ya cankuzo aho kutitabira kwipimisha umugera wa sida ku rugero rumwe n'abakenyezi muri iyo ntara ari zimwe mu ntambamyi zo kugwanya iyo ndwara ibyo ntibyashikijwe n'umuganga mukuru ajejwe kurwanya icyo kiza muri iyo ntara aho kuri uwa gatatu mu nama n'abegwa n'igisata cy'amagara y'abantu mu cankuzo yerekanye ko muri iyo birenga gato cumi na bitanu ku ijana by'abagabo aribo bonyine bipimisha mu gihe abakenyezi bitabira umugambi ku bice bishika mirongo umunani na bitanu ku ijana icihutirwa rero nk'uko byasabwe muri iyo nama ni uko baremesha kiyago bohimiriza abagabo kugira na nyine bamenye akamaro ko kwipimisha n'inkuru tubaza harimo mudende ngo kubona abagabo bagera ku bice cumi na bitanu ku ijana bonyine mu ntara ya cankuzo aribo bitabira kwipimisha umugera wa sida muri iyo ntara ngo ni intambamyi mu kurwanya iyo ndwara muganga mukuru kwizera Richard yabimenyesheje kuri uno wa gatatu mu nama yabuje abegwa n'amagara y'abantu mu cankuzo uwo muganga arongoye igisata cyo kurwanya sida cyo kimwe n'izindi ndwara nka malariya n'imibembe akabona ko ibyo biharuro by'abagabo bipimisha biri hasi ugereranije n'abagore ngo guko bo bipimisha ku rugero rurenga ibice mirongo inani na bitanu ku ijana akamenyesha ko kubona abagabo batipimisha atari ukuvuga ko batogwara iyo ndwara ya sida ngo guko muri abo bake bipimisha hatogwamo benshi ugereranije n'abakenyezi nk'uko ibiharuro byabyerekanye muri ano mezi cumi n'abiri arangiye aho habonetse ko abagabo bagera mirongo itatu na batandatu ku ijana bari bafise uwo mugera ibiharuro binini ugereranije niba byatowe ku bagore nk'uko byasiguwe muri iyo nama nyene icyihutirwa rero nk'uko byasabwe muri iyo nama ni uko biciye kubaremesha kiyago ku mitumba yose y'intara ya cyanguzo hohimirizwa abagabo guherekeza abagore babo kwipimisha umugera wa sida muri iyo nama rero hakaba haramenyeshejwe mu ntumbero yo guhimiriza kwipimisha umugera wa sida ko hashyizweho n'ubuhinga bushasha bwo kwipima ubuhinga ngo buza bwaramaze guhimirizwa abaremesha kiyago ngo kandi buri no ku mavuriro mu cyanguzo reyimo mudende radiyo isanganiro urakoze mudende abanyeshuri b'abatwa biga mu mashuri y'indaro mu ntara ya gitega nabo ngo bariteguye kwigana umwete kugira bahambye abandi banyeshuri bigana ibyo ngo ni kubera ko bagiriwe ibakwe kujya muri aya mashuri y'indaro bafise amanota angana ibice mirongo itatu na bitandatu ku mu gihe abandi bari bafise arenga mirongo itandatu ku abayobozi b'ayo mashuri yisumbuye y'igitega bakabona ko amanota abo banyeshuri b'abatwo bafise atari intambamye na gato mu gukurikirana ibyigwa n'inkuru tubaza muyize misako uwo muco abanyeshuri b'abatwa barungitswe mashure y'indaro bafise amanota mirongo itatu n'atandatu ku ijana bakavuga ko biteguye gukorana umwete kugira abahambye bagenzi babo bigana turitanga tugakoresha ingufu nyinshi kubera tuvuga tuvuga yuko ujya mwana yashoboye kuronka saventi do purisi ashobora dutwara ikibanza twamaze gushika aho hantu twigira hamwe twese dusaba gushyira amakuru hagiye kwiga kugira tubitore kugira dutere intambwe tujya imbere mu gihe nyine uratora ukiga kugira ntusamare urumva nyine ku buryo twigana n'abafise amanota menshi icyo nokora ni gike icyo nokora ni uko noca nshyiramo ingufu nyinshi nyinshi nkiga nubwo bafise amanota menshi nkiga abanyeshuri bashima ko bufatwa kumwe n'abandi mu masomero bakatwigisha nyine bakadufata nk'abandi bana nyine bakadufata yuko twese tw'abanyeshuri ntibagume bavuga ngo urumva ngo abatwa ngo ibiki n'ibiki abantu bigana burya usanga ari higanwa kandi iryo higanwa ririzana biri mu mutwe urashobora kubona ko abandi bariko bariga cyane nayo bagukwega kandi ugasanga byagenze neza turabona uburorero atari no kuri abo batwa gusa no ku bandi bana basanga baje batuye ku nkuru mugabo ugasanga amanota ari hasi ugasanga bashitse ku ishure ririko kino gice gikurikira ishure shingiro amanota baronse abaye menshi cyane mbere bakaba n'aba gusumba babasumbye amanota cyo gutuma nabo batwa uwo baba hafi je nibaza yuko kitobuza yuko bamenya ngo uko baje bafise ayo manota amazuko kubwiwe umuyobozi w'ishure ryisumbuye ry'imibano ekoso gitega yizeye ko abanyeshure bazotegerezwa kuja ku rugero rumwe n'abandi mu bijanye n'ubumenyi agafatira ku kuntu bigira hamwe jean bert kimas ntezawurigwa agamagarira abanyeshure gukorana umwete nibaza kubera bazoba bariko barigana n'abandi ngira ngo bazotinda baje ku rugero rumwe n'abandi kuko bazoba bigana n'abandi babona ivyigwa ingene biriko biratangwa ngira bazoheza abandi nabo nyene bashobore kwiga bamenye nk'uko abandi biriko biragenda kubera ubu haracarikana nkabyo turabona neza abana no batera akamo yuko bo bokwiyumva bakabana n'abandi bakiga nk'abandi iki kintu cyose gisabwa bagikora nk'uko abandi bana b'abarundi bose biriko biragenda icegera c'urongoye ishyirahamwe bafashe ibige kasiye gashyirahamwe agashimishwa n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero iha akaryo abanyeshuri babatwa ko kwiga mu mashuri y'indaro Muize misagura kenuye iyo nkuru idushikanye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine ni na hano amakuru twabateguriye kuri no mutaga duciye tuyasozerera ariko ndabibutse mu ngingo nkuru nkuru y'uko amafaranga yiswe fond vert mu gifaransa ari ishami rya oni rijejwe uburimyi ritegekanya gufashisha uburundi mu guhangana n'ibiza n'isibe muri iyo migambi hakaba harimo ukwigisha abarundi guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe abanyagihugu begeranirijwe muri site ya sobere nabo ngo barageramiwe n'indwara ya malariya Libya bakababazwa nuko n'imisegeteri iherutse gutangwa hari abitashikiriye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ariko bagahumuriza ko yasigaye yegeranijwe bataronse muri uyu mugambi bazoshikirwa mu rumonge buramatari yari yafashe ingingo yo guhagarika kugurisha inyama z'ingurube no gusubira kuzitembereza akaba ari nyuma yaho zifatiwe n'indwara itaramenyekana imaze guhitana izirenga mirongo ibiri